Živjela je Esma, kćerka Ebu Bekrova, sto godina, a da joj nije falio ni jedan zub i bila je sve do kraja života prisebna. Ova vrijedna ashabika je bila znamenita sa više strana. Otac joj je bio ashab, djed joj je bio ashab, sestra joj je bila ashabika, njen muž je bio ashab veće časti. Njen otac je bio bliski prijatelj Allahova poslanika i njegov zamjenik poslije njegove smrti. Djedio je bio Ebu Atik, otac Ebu Bekra. Njena sestra je majka svih mumina Aisha, neka je Allah zadovoljan njome, čista i kreposna. Njen muž je bio uz Allahova poslanika Zubeir ibn Avam. Njen sin bijaše Abdullah ibn Zubeir, neka je Allah zadovoljan s njim i sa njima svima. Dovoljno je da je ona kćerka Ebu Bekra. Esma je među prvima primila islam. U ovoj velikoj blagodeti preteklo je samo sedamnaest osoba. Nazvana je vlasnica dva pojasa – zbog toga što je pripremila Allahovom poslaniku i svome ocu na dan hijdžre u Medinu hranu i piće, pošto nije imala čime da priveže hranu i piće za sedlo jahalice, dosjetila se da raspolovi svoj pojas na dva dijela i jednim je privezala kesu s hranom, a drugom polovinom je privezala vodu za sedlo jahalice. Molio je Allahov poslanik da joj Allah podari takva dva pojasa u džennetu, te je zbog toga prozvana vlasnicom dva pojasa. Oženio se Zubeir ibn Avam sa njom u vrijeme kada je bio jako siromašan. Nije imao poslugu koja bi mu pomogla, niti metka kojim bi zadovoljio bar osnovne potrebe svoje porodice. Imao je samo konja. Za njega nije bilo većeg bogatstva od dobre žene. Ona ga je služila ona je lično čuvala konja i brinula se za njegovu ishranu, sve dok jednog dana nisu postali jedni od najbogatijih ashaba. Pošto joj se pružila prilika za hijđru iz Meke u Medinu, bježala je sa duboko urezanim šehadetom u srcu. Taj put za Medinu je pao u vrlo nezgodno vrijeme pred sam porod, ali sve to nije smetalo hrabroj Esmi da podnese sve poteškoće dugog i teškog putovanja. Kada je došla u Kuba, rodila je sina. Ashabi su izgovarali tekbir, Allahu ekber, i zahvaljivali se Allahu, jer je to bilo prvo dijete muhađirsko koje se rodilo u Medini. Donijeli su ga Allahovom poslaniku, sallallahu alaihi veselem, i stavili mu ga na krilo. On je izvršio tahnik stavivši mu u usta dio sažvakane hurme, a zatim mu proučio dovu. Esmu, čerku Ebu Bekrovu, krasila su lijepa svojstva, velikodušnosti, razboritosti, promišljatosti, koja je imao malo ko od ljudi. Bila je plemenita, ona je uzor u plemenitosti. Priča nam njen sin, Abdullah, nisam vidio plemenitije dvije žene, od tetke Aiše i moje majke Esme, ali njihova plemenitost je različita. Što se tiče moje tetke Aiše, ona bi prvo prikupila, pa kada bi sakupila dovoljnu količinu, podijelila bi onima koji su bili muhtač. A moja majka bi odmah dijelila, ne bi ništa ostavljala za sutra. Esma je bila oštro umna, znala se snaći i u najtežim situacijama. Kada je pošao Ebu Bekr put Medine prateći Allahova poslanika, ponio je sa sobom sav novac kog je tada imao u iznosu šest hiljada dirhema. Porodici nije ostavio ništa. Pošto je saznao njegov otac Ebu Kuhafe za njegovo putovanje, došao je u njenu sobu i rekao Esmi, tako mi Boga, ne samo da smo ostali bez njega, nego smo ostali i bez novaca. Djede, ostavio nam je dosta novaca, rekla je Esma, a zatim je uzela kamenčiće i stavila ih u dolaf u kome se držao novac. Stavila je na njega platno, a zatim uzela ruku slijepog djeda koji je još uvijek bio mušrik i rekla mu, o djede, vidi koliko nam je ostavio novaca. Djed je stavio svoju ruku na njih i rekao, dobro je kad vam je ovoliko ostavio. Ovim je htjela da smiri dušu zabrinutog starca i da joj ne daje ništa od imetka, jer je prezirala da pruži ruku mušriku, pa makar to bio i njen djed. Ako historija zaboravi sve životne scene Esmine, neće je zaboraviti po njenoj razboritosti, promišljenosti, čistoj odlučnosti i čvrstini imana u posljednjem susretu sa svojim sinom Abdullahom. A to se desilo poslije sukoba kojeg je imao poslije smrti Jezida ibn Muavije. Njemu je bio naklonjen Hidžaz, Egipat, Irak, Hurasan i većina šamskih gradova. Ali su Beni Umeije postali veliku i jaku vojsku pod vojstvom Hadžađa ibn Jusufa el Sekafija i došlo je do žestoke borbe između dvije zaračene strane kojima se Abdullah pokazao jako hrabrim i odvažnim kao što to dolikuje junaku kao što je on. Međutim, njegove pristalice jedan po jedan su ga napuštale, pa je pribjegao u harem i šerif Mekanski. Zatražili su spas, on i preostali dio pristalica u okrilju veličanstvene Kabe. I posredno pred smrt ušao je svojoj majici Esmi, koja je već bila slijepa, oronula starica. Obratio joj se riječima, Eslam alejki, o majko, i neka je Allahov rahmet i bereket na tebe. Odgovorila je, e selam u Abdullahu. Zašto si mi došao u ove sate, dok hađač gađa tvoju vojsku kamenjem iz katapulta u harem i šerifu, od koga se tresu mekanske zgrade? Došao sam da se posavjetujem sa tobom, odgovor je Abdullah. Tražiš savjet, u čemu? Upita starica. Odgovorio je, Ljudi su me ostavili i odvojili se od mene iz straha od hađađa ili iz požude za onim što im on obećava. Tako da su me čak i moja djeca, otac i porodica ostavili sa mnom, niko nije ostao, osim malog broja ljudi. A i ova mala skupina, koliko god se borila, neće izdržati više od jednog sata ili dva. A izaslanici Benu Umeta pregovaraju i obećavaju mi da će mi dati šta god hoću od Dunjaluka, samo da odložim oružje i da priznam halifu Abdul Melika ibn Mervana za halifu. Pa šta ti misliš o tome? Rekla mu je povišenim tonom. Kako god hoćeš, o Abdullahu, ti najbolje poznaješ svoje stanje. Ako misliš da si na istini i da pozivaš u istinu, strpi se i bori se kao što su se borili tvoje pristalice koji su poginuli u tvojim redovima. Ako si tim sukobom htio dunjalučke interese, teško tebi, upropastio si sebe i svoje saveznike. Danas ću sigurno poginuti, reče Abdullah. To ti je bolje od svjesne predaje hađađu i da se igraju sa tvojom glavom dječaci Benu Umejeta, dodala je majka. Ja se ne bojim smrti, nego se bojim da se na meni ne budu iživljavali, reče Abdullah. A njegova majka dodade, nema razloga da se čovjek boji nečeg poslije smrti, jer zaklanoj ovci ne smeta zguljivanje kože. Osjetila se radost na njegovom licu i rekao joj je, Allah te blagoslovio, o majko, blagoslovljene su tvoje veličanstvene vrline. Ja sam došao tebi u ovo vrijeme da bih čuo od tebe ono što sam čuo. Allah najbolje zna da ja nisam pokleknuo i on je svjedok da ja ovo ne radim iz dunjalučkih interesa i radi njegovih ukrasa, već to radim u ime Allaha, u ime istine, da se ne bi poigravalo sa Allahovim zabranama i svetostima. Ja mislim da možeš biti zadovoljna mojom prošlošću. Pa ako ja budem ubijen, ne žalosti se za mnom i prepusti to sve Allahovoj volji. Ja bih te žalila ako bi poginuo radi neistine, odgovori Esma. Budi sigurna, o majko, da tvoj sin nije nikada učinio nevaljalo djelo svjesno, niti prekršio u odredbu, niti je obmanuo povjerenje, niti je svjesno učinio zulu muslimanu ili nemuslimanu. Kod njega nije ništa vrijednije od postizanja Allahova zadovoljstva. Ovo ne govorim radi pravdanja sebe. Allah najbolje zna moje stanje. Ovo govorim da bih unio sabor u tvoje srce. Hvala Allahu koji mi te dao takvog, da je Allah tobom zadovoljan i da sam ja tobom zadovoljna. Primakni se, moje sinčiću, da osjetim tvoj miris, dotaknem tvoje tijelo, jer je ovo posljednji naš susret, reče Esma. I prišao je Abdullah svoje majici, čvrsto je zagrlio, ljubeći joj lice i stopala. I ona je primakla glavu svome sinu, mirišući ga i ljubeći njegovu glavu, lice i vrat, i raširila je ruke grleći njegovo tijelo. A zatim je sklonula svoje ruke sa Abdullaha, govoreći mu, a šta si ovo obukao Abdullahu? Svoj pancir odgovorio je, ovo nije odjeća onog ko želi šehade to Abdullahu, dodade majka. Ja sam ga obukao, majko, da bih te udobrovoljio i da bih smirio tvoje srce reče Abdullah. Skini ga sa sebe, reče majka. Da li ti to daje povode za oholost i hrabrost i pomaže ti u zamahu, a sprečava te u pokretima? Ali u buci umjesto njega duge hlače, tako da prilikom pogibije ne otkriješ sramotne dijelove tijela. Skinuje Abdullah svoj pancir i pritegao svoje hlače a zatim se zaputio prema Haremu da bi nastavio borbu. Pri rastanku sa majkom obratio joj se riječima. Nemoj zaboraviti da moliš za mene, o majko. I Esma je podigla ruke prema nebu, učeći ovu dovu. Moj Allahu, smiluj mu se zbog dugog ibadeta i silnog plača i jecanja u noćnoj tmini, dok su drugi spavali. Moj Allahu, smiluj mu se zbog posta dok je gladovao i žeđi u podnevnim žegama medinskim i mekanskim. Moj Allahu, smiluj mu se zbog njegova dobročinstva ocu i majici. Moj Allahu, ja svoj hal prepuštam tebi i zadovoljna sam sa onim što si mu odredio i daj mi snage da se strpim i nagradi me nagradom koju obećavaš za strpljive. Sunce nije ni zašlo tog dana, a Abdullah je napustio ovaj kratki i prolazni svijet i vratio se svome gospodaru. I nije prošlo nešto više od deset dana od pogibi Abdullaha, a Esma, kćerka Ebu Bekrova, umire navršivši sto godina, a da joj nije nedostajao ni jedan zub i da nije bila senilna. يكون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النار